а ще щось. Ну, щоб зовсім без свідків. Є одне екзотичне місце. Ви як е, до цивільної оборони ставитесь? А вона хіба ще діє? Мабуть, принаймні приміщення має, та не завжди займає. І Сагайда дав Матвію Петровичу ключ. Це неподалік готелю в центрі. Пушкіна 26 курси. СО. Там є таємний вихід. Тільки будьте обережні. З дахом все гаразд, а от підлога ненадійна. Шеремет озирнувся, чи ніхто не бачить, і сховав ключ до кишені. Сумно посміхнувся. Знав, що так треба, що всі обставини зараз ускладнились і потрібне максимальне напруження сил та уваги, що точиться справжня боротьба, в якій попервах, передусім через небажання визнавати очевидне, організовані злочинності дали велику фору. І все ж. Ох, як нелегко усвідомлювалась необхідність жити за законами воєнного часу. Дощі варто дивуватися, що спочатку поховали чимало торішів однодумців, соратників, а вже потім, скригочучи зубами, визнали існування нашої вітчизняної мафії. Чи варто дивуватись, що так багато співробітників загинули духовно, втратили не життя, а професійну честь і гідність ще до того, як була оголошена боротьба з мафією? Ну, а зв'язок? спитав Шеремет. Та, на жаль, тільки телефонний, зітхнув Сагайда і просягнув папірець з номерами. Це робочий, це радіотелефон у машині, третій курси ЦО, е, четвертий Тетяна. І домовимось. Місце зустрічі називати умовно. Скажімо, е, зустрічаємося в третьому або ж приїду до четвертого. І час зсунутий на півгодини. Домовляємось на п'яту, а зустрічаємось о пів на п'яту, гаразд. Шеремет ствердно кивнув і вийшов на ганок. Вадим уже повертався з магазину, тримаючи під пахвою якийсь горток. Мабуть, чергова модна ганчірка. Не дивлячись на Сагайду, Матвій Петрович спитав. У місті прослуховуються всі телефони? Та дякувати Богу, ні. Лише наш комутатор, спільний з виконкомом. Хто має прямий зв'язок із хижняком? Заступник голови виконкому. Але доказів обмаль. І певна річ, череватько, так би мовити, давня дружба. В місто поїдемо різними шляхами. Постарайся нас випередити. ви прямо в прокуратуру? Так, їдьмо. І не втримався, спитав. Що це у тебе за чудо техніки? Сагайда вперше за час їхньої розмови усміхнувся. Бойовий трофей. І продовжив, звертаючись уже до Вадима, що саме підійшов. Позавчора наші рокери з сусідами почубилися. Ну, декого ми пов'язали, а дехто в лікарні. Тому тижнів на два ця конячка й залишилася без господаря. А мою машину, до речі, пасуть. Шеремет затримався на ганку, дивлячись на майора. Міцний, підтягнутий на поясі кобура. Одне слово офіцер з рекламного плаката. Та ось він одягнув поверх кітеля шкіряну куртку, обвішану бляшанками та ланцюжками, застебнув розмальований, наче крашенка артелі авангардистів шолом і скочив на карнавальну свою чезетту. Ніби чарівник попрацював, та який там офіцер. Рокерисько, котрого краще обминати десятою дорогою. Здійнявши палюку, мотоцикл зник. За кілька хвилин Волга круто розвернулась на майдані і теж помчала до траси до Узені 12 кілометрів. Непомітно промайнули дві години.